Magandang araw o gabi po. Itong ikukwento ko sa inyo eh mainit-init pa. Nito lamang nangyari pagkatapos ng mahal na araw. Nangyari ito mismo dito sa bagong pinagtatrabahuhan ko sa Dasmariñas, Cavite. Isang grocery store. So simulan na natin. Nag-apply ako bilang isang merchandiser sa isang kilalang brand dito sa Pilipinas. At dito ako nagpa-assign sa isang grocery store sa Dasmariñas, Cavite. Hindi ko na lang babanggitin kung anong store ito. Pero ang store na to, eh masasabi kong luma na. May ilang bakas na pinaglumaan na talaga. Pagkatapos ko sa likurang bahagi ng store, kung saan ang daan papasok sa back office at sa RDU, makikita mo na may imprenta sa pader ng iba't ibang pangalan ng store ng tila mga nauna ng tindahan dito bago pa ito maging grocery store ngayon. May mga bakas pa nga ng sunog sa itaas na bahagi ng pader ng RDU. Mukhang nasunog pa ito dati. Malawak ang RDU parking at ang waiting area para sa mga tracking na nagde-deliver. Parang may kalahating ektarya din ang lawak nito. Sa gilid, nandoon yung locker. Bukod ang babae at sa lalaki. May kanya-kanyang CR din. Maaliwalas naman yung lugar. Ang kaso lamang, may bahagi sa RDU parking lot na madamo at mapuno pa rin. Halatang hindi na may maintain ng management. Wala namang kaso sa akin yon. Ang medyo nakakaintriga lang ay eh, yung bigat sa loob ng locker. Wala naman akong nakikitang kakaiba o kung ano. Basta mabigat lang siya sa pakiramdam. Pag pumasok ka sa RDU, nasa buka na ang frisking area at kapag luminga ka sa paligid, nandoon ang malawak na warehouse ng store. Categorized na ang items. Maganda, maayos, malawak. Pero dim ang paligid kahit nga nakabukas pa yung mga ilaw. Wala kang makikitang kakaiba pero may hindi pang karaniwang pakiramdam doon. Sa kanang bahagi, may mahabang rampa paakyat sa second floor ng warehouse na kasing lawak din ng nasa RDU. Maliwanag, pero mas kulob, mas tahimik. Sa gitna, may tatlong likong rampa papasok naman sa selling area. Ang selling area e eh doble ang lawak ng warehouse sa RDU. Sa bawat sulok at dingding ng tatlong lugar na yan ng store, ay iisa lang ang mapupuna mo. Talagang nasunog ang dating store na nakatayo dito. Sabi ng mga katrabaho kong matagal na dito, may 15 years na daw na nakatayo ang store na to. So matagal na. Isipin mo pa kung gaano katagal nang nag-ooperate ang dating store na naunang nakatayo dito. Ngayon na nailarawan ko na ang store namin, ito na ang nangyari sa loob ng mahigit isang linggo kong pagtatrabaho dito. Third day ko sa trabaho. Medyo nalate ako noon. Webe Santo. Pagpasok ko ng parking lot ng RDU, wala nang empleyado doon. Tanging gwardya na tanaw mula sa mismong RDU ang makikita. Pagdating ko, nagayos muna ako ng konti sa locker. Sabay pasok na. Hindi pa man ako nakakapag-punch in sa G7 o sa biometric scanner. May huminga na sa batok ko. Kaya naman napalingon ako may tao. Pero yung gwardya lang at malayo ito mula sa akin. Nasa post niya ito malayo sa G7. May isa ring clerk doon na nag scan ng mga delivery goods na halos dalawang di pa naman ang layo mula sa akin. Hindi ko yun pinansin pero alisto na ako syempre. Alam ko na agad kung ano yun. Nagsalita mula sa likod ang isang babae. Nang lingunin ko, isang merchandiser din. Nasa edad 30 na ata. Sa pagkakarinig ko, eh bago lang din siya doon. Sabi niya, narinig mo din no? Marahan lang akong tumango bilang tugon sa sinabi niya. Tapos ay umakyat na ako pataas sa bodega 2. Nasa lubong ko yung partner ko na pangalanan na lang nating Nico. Nakiusap siya sa akin kung pwede ko siyang tulungan na mag-withdraw ng items naming palaman. Siyempre umuo naman ako tapos nagpunta na kami sa bodega ng mga palaman namin. Siya ang kumukuha ng stock. Ako naman ang nagkakamada sa flat cart. Habang nagwi-withdraw kami ng items, napalingon kami sa likuran namin. Kasi biglang nagbagsakan yung mga stock ng chicherya na maayos namang nakakamada sa deck. Siyempre nagulat kaming dalawa noon at nagkatinginan. Ako, patay mali siya lang. Pero yung partner ko, nagpunta pa sa likod ng deck na yon para tignan kung bakit nahulog yung mga stocks. At habang nandoon siya, narinig ko ulit yung hininga sa mismong kaliwang tenga ko. Napalingon ako sa kaliwa. Dumako ang paningin ko sa pinakadulo ng deksyon kung saan nakasalansan yung mga palaman namin na item at nakita ko doon na may batang kulay abo na nakasilip at nakatingin sa akin. Hindi ako umimik noon. Tinitigan ko lang. Tapos bigla na lang itong nawala pagkurap ko. Nasakto namang pagbalik ni Nico. Linggo ng pagkabuhay. After lunch break, bandang alas 4, naisipan kong ayusin yung display ng powder detergent. May mga na-withdraw na ako noon ng mga anim na sakong pang refill. Natansya ko, e eh, aabuti na ako ng coffee break sa pag-aayos ko. Ako lang mag-isa sa area na yon. Dahil ang ibang kapwa ko dicer sa non-food area ay tumutulong sa checkout para magbag. Nang walang ano-ano, may sumitsit sa akin mula sa kaliwang gawi ko. Hindi ko masyadong pinagtuunan ng pansin. Tuloy lang ako sa pag-aayos. Tapos may sumitsit na naman at mas malakas na yun. Mas tunog galit na sitsit. So lumingon ako. Wala pa rin tao. Pero ang nagpatalon talaga sa akin sa gulat nun, eh habang nagsusuksok kasi ako ng display sa bay, biglang may humawak na maliit na kamay sa kamay ko. Kamay ko. E imposibleng bigla na lang magkaroon ng kamay doon kasi closed yung shelving na yun mula sa likod. Kaya hindi rin pwede na kamay lang yon ng tao mula sa kabila. Sa gulat eh, napalakad talaga ako palayo dun sa area na yun kasi ayaw niya akong tigilan. Nung mga bandang malapit ng mag-uwian, sarado na ang store na ito. Mga alas 8.30 na siguro. Nagmamap na ako sa area ko. Doon pa rin sa mga powder detergent area. Kalahati na ng ilaw ng buong store ang patay. Kaya medyo madilim na sa loob. Siguro eh apat na lang kaming dicer ang nasa selling area noon. At ang iba eh nagki-clearing at nagdi-disposal na sa baba sa may warehouse. Napasadahan ko na ng map yung buong aisle. Lilipat na sana ako sa kabila which is yung Fabcon area naman. Tapos bigla kong napansin na may nabubuong yapak ng puting paa doon sa bandang gitna ng aisle na minamap ko. Ang tindi pa nga kasi apat na bakas lang yun. Tapos yung panghuli pa, nasa kalahating bakas pa lang ay naputol na. At gitnang gitna talaga yun ng aisle. Ako naman, Nagtaka talaga ako ng todo noon. Kasi nakakakita naman ako. Pero hindi ko nakita kung sino o kung ano man yung may gawa ng bakas na yon. Basta parang nabubuo na lang siya sa gitna ng aisle randomly. Eh wala naman akong choice nun kundi ang pasadahan na lang ulit yung parte na yon. Kasi nga kailangan kong iwanang malinis yung pwesto namin. Pero napamura na lang din ako nun. Kasi ba naman Nung nasa may dulo na ako ng aisle, andoon na naman yung bakas sa kinatatayuan ko kanina. May nabuo na namang apat na maputik na bakas ng paa doon. At yung panghuli nga ay kalahating bakas na lang. Imposibleng sa akin yun. Kasi yung bakas ay maliliit na bakas ng talampakan na talagang sa bata. Tamot ulo kong minadali na yung pagmamap sa tatlong area ko noon at nang makababa na at makapag-out ng diretso sa trabaho. Ito naman yung pinaka-recent na nangyari. Mainit-init pa. April 18, 2026. Ito yung pinakamatinding pagpapakita sa akin nitong bata so far. Nagtataya pa ako ng mga broad cubes na item namin noon. Nasa tabi ako ng lifter o yung parang elevator sa sulok ng store. Before coffee break ito. Naka-Indian seat lang ako noon. Nakatago sa isang shelving ng mga medyas habang ginagawa ko ito. Sa likod ko ay isang glass wall na may mga display naman ng mga home essentials. Halata mong madumi na yung glass wall kasi nanglilimahid na yun sa alikabok. Pero tanaw mo pa rin naman yung kabilang bahagi ng glass wall. Para siyang isang bakanteng bodega na pinaglalagyan ng mga broken shelves, stopper, at mga bay display showcase. Siguro may kalahating oras na akong nagtatay up noon nang bigla akong makarinig ng pagkatok doon sa glass wall. Pero nung lingunin ko, eh wala naman kung sino doon. At sigurado din naman ako na walang kung sino man ang kaya o po kumatok doon maliban kung authorized ni manager o ng supervisor. Alam ko na agad kung ano yun kaya sabi ko na lang Eto na naman kami. Tuloy lang ako sa ginagawa ko. Wala pang isang habayong natatali kong broth cubes. May kumatok na naman. Pero putya, noong lingunin ko, may bumakat na naaagnas na mukha doon sa glass wall. Dahilan para mapabalikwas ako. Halos mapasubsob pa ako nun sa semento sa gulat ko. Yung itsura kasi noon, eh nakadikit yung mukha doon sa glass wall habang nakakapit pa yung dalawang kamay. Yung itsura nung naaagnas na mukha, yung parang in-x-ray yung ulo pero puro dugo. Dali-dali akong umalis noon. Hinila ko na yung ginagawa ko paalis dun sa lintik na glass wall area na yon. Teka may pahabol pa. Ngayong araw lang to nangyari habang isinusulat ko tong huling parte ng kwento na to. April 21, 2026. Last minute na ng duty ko noon. May nangyari na namang talagang nagbigay ng kilabot sa akin at sa katrabaho ko dahil dalawa namin itong naranasan kanina. Paut na sana kami nang bigla kaming iparadyo ng supervisor namin. Akyat daw kami sa second floor sa warehouse Pagakyat namin, nakita ko doon na nakatayo si Sir at yung Dysar ng Nestle. Tinatanong kong nasaan daw yung ibinigay na papel sa akin na naglalaman ng mga items na kailangang bilangin para sa cycle count. So ako naman, napapakamot ng ulo. Kasi ang alam ko nga, kinuha yun ng Dysar ng Nestle. Kaya nagtuturuan kami nun. Ang saksi na nabanggit ko nun ay eh yung Dysar naman ng Johnson Johnson kaya ipinatawag din siya sa radyo. At yun nga, nagtuturoan na kami. Dahil wala kaming maisagot, mukhang ipapaulit sa amin yung pagbibilang. Kaya bad trip kaming pare-pareho nun. Kasi alam naming aabutin na naman kami ng hating gabi. Akyat kaming tatlo nun sa selling area. Hindi para magbilang, kundi para hanapin yung papel ng cycle count kung saan ko ito huling natatandaan. At hindi naman kami nabigo Nakita namin ito agad. Kaya naman agad na rin kaming bumaba noon kasi aabutin kami ng clearing. Noong nandun na kami sa rampang may tatlong liko, napansin ko agad yung batang tumakbo mula sa display ng mga lotions papunta doon sa harapan ng lifter o yung elevator. Tapos, bigla ba namang tumagos sa pader? Kinilabutan ako noon pero mas kinilabutan pa ako nung magsalita si Nestle. Putyang ina, may tumakbong bata. Napatanga ako sa kanya nun. Sabay tanong ng, nakita mo din yun? Pagkasagot niya ng oo, ay nanakbo na kami pababa ng rampa habang napapamura pa rin. Si Johnson Johnson naman, sabi niya eh wala daw siyang nakita pero bigla daw nagtaasan yung mga balahibo niya. Halong takot at tawa yung naibuga namin ni Nestle noon sa mga katrabaho namin na mga nakaabang sa biometrics. Paulit-ulit na ikinukwento ni Nestle yung nakita naming maitim na bata na tumakbo sa itaas. Tawanan at asaran yung naging ending ng araw namin na yon. Kaya agad din namang nawala yung takot namin. Pero dahil sa nangyari na yon, ay marami akong narinig sa mga datihang dicer na meron nga daw talaga doon sa buong store. Mapaselling man, e-com at warehouse. Sa ngayon ay eh, yan pa lang naman ang nagiging karanasan ko dito sa bago kong trabaho. Alam kong masusundan pa ito at pare-pareho nating abangan yan. May mga karanasan akong hindi ko malimot-limutan hanggang ngayon. Pero pakitago nyo na lang po ang identity ko. At baka masabihan pa akong si Raulo ng mga kakilala o kamag-anak kong nakikinig sa channel ninyo. Miyembro ako ng isang community service charity group. Ang trabaho namin ay magbigay donasyon sa mga orphanage, home for the aged at ilang mental health facilities. At tumutulong din kami sa ilang mga services na kailangan nila. May ilang taon na rin ako sa industriyang ito at may ilang mga pasilidad na rin ang ilang beses ko nang nabalikan dahil naging partner na nila ang maliit naming grupo. Hindi na rin bago sa akin ang mga kakaibang karanasan na masasabi kong tagos sa buto ang kilabot. Kasi makailang beses ko na rin naranasan ng mga ganito dito mismo sa trabaho kong ito. Nitong nakaraang taon lang, biyahing probinsya kami Ilang oras din ang biyahe. Pagdating namin doon ay eh hapon na. Inasikaso naman kami ng isang opisyal doon. Ang pasilidad, mental health facility. Ang walong mental health facility ko na ito sa ilang taon kong pagtatrabaho rito. Sanay na akong makasalamuhan ng mga taong may karamdaman sa pag-iisip. Kaya kahit papaano, eh natuto na rin akong i-handle sila. Dinala kami noon ng opisyal sa isang kwarto na tutulugan namin. Bale, 23 kami katao na miyembro noon ng community service namin. Apat sa amin ay opisyal. Malaki yung facility. Pagpasok mo sa malaking gate, atambad agad sa'yo yung malaking garden sa kaliwang bahagi. Sa kanan naman, ay eh, isang malawak din na walking ground, mga upuan at ilang mga punong naglalakihan. Isang mahabang pathway muna ang dadaanan mo bago ka makapasok sa mismong labi ng pasilidad na yon. Habang tinatahak namin yung pathway, makikita ang ilang mga pasyente at kanika nilang mga bantay na naglalakad sa kahit saang direksyon. May mga bata, matatanda, at mga kaedad namin. May ilang naglalaro lang, may ilang hyper masyado na halos habulin sila ng mga bantay nila. May ilang tulala lang at may ilan din na nagwawala. Normal na sa amin ang ganoong klaseng eksena, lalo na sa ganitong pasilidad. Kaya hindi na kami nagugulat o natatakot. Pagdating namin sa lobby, ibinigay na sa amin ng opisyal ang mga susi ng mga kwartong nakareserba para sa amin. Walong susi ang ibinigay, kaya walong kwarto daw na magkakatabi at magkakatapat ang para sa amin. Para daw kahit papaano, eh magkakasama-sama pa rin kami o magkakalapit kasi maliliit lang daw yung mga kwarto ng pasilidad. Ayos lang naman sa amin yon kasi libre naman. Sinamahan na kami noon ng isang attendant papunta sa mga kwarto namin. Sa third floor ng building ang location noon. Habang naglalakad kami papunta roon, ay nag-uusap-usap kami sa kung sino-sino ang magkakasama sa mga kwarto. Siyempre hiwalay ang mga babae sa lalaki. Tatlong tao kada kwarto ang napag-usapan. Ang kasama ko sa kwarto noon ay sina Janelle at Sheena. Pagpasok namin sa kwarto, eh medyo maliit nga lang yon. Pero may double deck naman sa loob at may isang pasobrang kutsyon sa ilalim. Parang pull-out bed ang siste. Napili ko na doon sa ilalim na bahagi ng double deck pumwesto. Si Janelle naman ay eh, sa itaas. Si Sheena naman ay eh, halos katabi ko lang sa lapag. Doon siya sa pull-out bed. Nagayos na kami ng mga gamit namin noon. Nagprepare para sa mga darating na activity gagawin namin pagkagat ng gabi. Napansin ko noon na medyo tahimik at matamlay si Janelle. Tinanong ko siya kung bakit. Sabi niya, eh masakit daw ang ulo niya at para siyang lalagnatin. Kaya naman binigyan ko siya noon ng gamot. Sinabi kong magpahinga na muna siya. Ako eh, ipagpapaalam ko na lang siya sa officer namin. Pero kung kaya niyang umattend mamaya, eh humabol na lang siya. Mga alas 7 ng gabi, nagsimula na ang program sa walking grounds, feeding program at ilang mga orientation programs ang inihanda namin para sa mga staffs at kasama namin sa nag-orient ang ilang matataas na opisyal ng pasilidad. Maraming tao at mga pasyente ang dumalo. Halos nasa isang daan din mahigit. Naipagpaalam ko si Jen sa supervisor namin at inapprove naman yon kaya tuloy ang program namin. Si Sheena nagpasama sa akin sa kalagitnaan ng program na magsi-CR daw. Doon mismo sa room namin kasi magpapalit din daw siya. So sinamahan ko naman siya. Pagdating namin sa kwarto, nakita ko pa si Jen na nakahiga sa pwesto niya. Nakaharap siya sa pader. Hinayaan ko lang muna para makapagpahinga tapos nagabang lang ako sa pintuan ng kwarto. Habang nagsiselfone ako at hinihintay si Sheena, nadidinig kong lumalangit-ngit yung double deck. Siyempre napatingin ako doon. Medyo nagtaka ako kasi hindi naman nababago yung posisyon ni Jen. Ganun pa rin siya, nakaharap sa pader. Pero patuloy yung paglangit-ngit ng double deck na para bang may naglilikot o humahakbang sa ibabaw noon. Tinititigan ko lang yun. Maya-maya, narinig ko na parang umuungol si Jen. Lumapit ako at tinawag ko siya. Tinapik ko pa yung paa niya pero patuloy pa rin siya sa pag-ungol. Ilang sandali pa, lumabas na si Sheena sa banyo. Lumingon ako doon. Pero paglabas niya, tinanong niya kung sino daw yung kausap ko. So sinabi ko na ginigising ko si Jen kasi parang nananaginip ka ako o parang binabangungot. Nagkunot noo si Sheena. Sabi niya, Anong si Jen? Eh kanina pa siya nandun sa program. Nagpe-prepare pa nga ng mga gamit. Halos kararating nga lang na nung umalis tayo. Napamaang ako noon. Nilingon ko ulit yung nasa ibabaw ng double deck. At putyang ina, wala nga doon si Jen. Sinabi ko agad kay Sheena yung nakita ko. Pero tinawanan niya lang ako. Inampas niya lang ako tapos sabi, Sira ako. Gutom lang yan be. Tara na. Napabuntong hininga na lang ako noon at hinayaan ko na lang yung nakita ko. Pero talagang kinakabahan na ako nun. Pagbalik ko sa program, nakita ko ngang nandoon si Janelle. May kalaro pang isang pasyente. Napalunok ako nun habang pinapanood ko siya. Nung kinuha na nung bantay yung kalaro ni Jen, saka ko siya nilapitan. Inusisa ko kung okay lang ba siya at kung gaano na siya katagal doon sa program. Sabi niya ay eh, kani-kanina pa raw Nakita pa nga daw niya kami ni Sheena na pumasok sa lobby. Tumangutangon na lang ako noon. Pero hindi ko ikinuwento sa kanya yung nakita ko. Matatakotin din kasi yun masyado. Kaya sinarili ko na lang yung nakita ko. So tinanong ko kung kumusta yung pakiramdam niya. Sabi niya, eh okay lang naman daw siya. Siguro daw ay napagod lang siya sa biyahe at sa ilang mga ginawa namin sa office noong bago kami bumiyahe pa paalis. Nung matapos na yung program, ako, si Alexis, Jong at Eva ang huling umakyat sa kanya-kanya naming mga kwarto. Naglinis pa kasi kami sa walking ground. Pasado alas 10 na ng gabi noon. Inulungan ako ni Alexis na magtapo ng basura sa may bandang likod ng facility. At nagulat ako nung may itanong siya sa akin. Tinanong niya kung may nararamdaman daw ba akong kakaiba sa facility. Tinanong ko muna siya kung bakit. Medyo nanahimik muna siya noon. Tapos ay saka siya nagkwento. Sabi niya, wag ko na lang daw sasabihin sa iba. Pero napansin daw niya na may nanggagaya daw doon sa facility. Tinanong ko naman kung anong ibig niyang sabihin. At ito yung sinabi niya. Bago daw nagsimula yung program, eh naka-CR daw siya doon sa kabilang building. Yung katabilang ng main building nila. Ang katabi daw noon ay isang malaking stockroom ng mga gamit ng facility kasi may cage type daw ang ball. kaya kita mula sa labas ang mga laman noon. Sa gilid daw sa loob ng stockroom, may isa pang kwarto na parang opisina. Tapos mayroong glass wall sa gitna na siyang naghahati doon sa opisina at sa mismong stockroom. Nakita niya na may bukas daw na ilaw sa loob. Pero halatang pundido kasi malabo na raw pero kita niya yung loob ng lumang opisina. Noong nadaanan niya yon, ay normal naman daw. Wala naman siyang napansing kakaiba. Pero habang nagsi-CR siya, bigla daw siyang nakarinig na parang may kumakatok sa pader na naghahati sa CR at sa opisina ng stockroom. Hindi niya pinapansin nung una. Pero yung katok daw na yon, ay eh parang pabilis ng pabilis at palakas ng Palakas na para daw dinadabog na yung pagkatok. Pero habang pinakikinggan niya yon, ay para daw bang hindi na pader ang kinakatok o dinadabog ng kung sino o kung anumang nandoon sa kabila. Parang matigas na bagay na nag echo pero hindi raw pader. Para daw bang bubog na pader. Na-curious daw siya noon. Tinapos niya na muna yung pag-CR niya para silipin kung sino o kung ano yon na siya niyang matinding pinagsisihan. Paglabas niya ng CR, bigla daw tumigil yung pagkatok yung pagdadabog. Sinilip niya yung stockroom. Tanaw niya na may taong nakatayo doon sa loob ng mismong opisina. Hindi niya kita yung mukha nito pero alam niyang nakaharap yun sa kanya. Habang inaaninag niya ito, ay unti-unting lumilinaw ang figura at mukha ng tao yun daw yung isa sa mga attendant na kausap nila tungkol sa program na yon bago pa daw magsimula ang setup namin. At nagulat na lang siya nang bigla daw nitong iuntog ng napakalakas yung ulo niya sa glass wall ng opisina. Inulit-ulit pa raw nito ng ilang beses yun. At doon niya nakumpirma na yun yung tunog na naririnig niya kanina sa CR. Natuod daw siya noon sa kinatatayuan niya. Hindi siya nakagalaw sa kaba at takot. Hanggang sa pabilis na raw ng pabilis at palakas ng palakas, yung pagkalabog at paguntog ng ulo ng tao doon sa bubog na pader sa loob ng opisina. Habol hininga na raw siya sa takot noon habang nakikita niyang nananabog na ang dugo sa glass wall na yun at patuloy pa rin ang malakas na paguntog ng tao ng sarili niya sa salamin na pader. Nung tila nabalik na siya sa wisyo, doon pa lang siya nakatakbo paalis doon. Bumalik na siya sa grounds para simulan ng tumulong sa pag-aayos ng program. Napansin pa daw siya noon ng isa sa mga bisor namin na namumutla. Tinanong daw siya kung anong nangyari. Pero ang sinabi lang daw niya, eh parang sumama daw ang tiyan niya at hindi niya talaga sinabi kung ano yung nakita niya. Pero maski nilabutan siya nung nakita niya yung lalaking attendant na yon na nandoon mismo sa grounds at naghahanay ng mga upuan. Nung marinig ko yung kwentong yun ni Alexis, e ikinuwento ko na rin yung nakita ko na gumaya kay Janelle. At syempre pa, eh natakot din siya. Nagkasundo kami noon na itatago na lang muna namin ito sa iba. Hindi na lang muna namin sasabihin sa kanila yung mga nakita namin. Pagkatapos ng kwentuhan namin, ay bumalik na kami ni Alexis sa kanya-kanyang kwarto. Mga alas 10.30 e na noon at sobrang dilim na sa buong pasilidad. Noong nakarating na ako sa kwarto, nadatnan kong nagsa-cellphone pa sina Sheena at Janelle. Tinanong nila kung saan ako nagpunta. Sinabi ko naman yung ginawa ko at kasama ko kako si Alexis na nagtapo ng basura. Paghiga ko, eh hindi agad ako nakatulog noon. Nag-cellphone pa muna kami at nagkwentuhan. Mag-aalauna na nung nakatulog kami. Hoping na magigising kami ng maaga kasi may project kaming gagawin pa kinabukasan. Nagising ako noon kasi sobrang init. Sobrang maalinsangan kahit bukas naman yung wall fan sa kwarto. Pabiling-biling ako noon para makahanap ng pwesto na makakatulog ako. Kaso wala na talaga. Sobrang init kasi. Bumangon ako para mag-CR. Sasabayan ko na din ng konting buhos para kahit papaano, eh mapreskohan din ako. Napansin ko na nakasarado yung pinto ng CR at bukas yung gripo. Nilingon ko yung dalawang kasama ko Nandoon naman si Sheena sa higaan niya at natutulog pa. Kaya inisip ko na baka si Janelle yun. Upungas-pungas ako noon na naghintay na lumabas yung nasa CR. Medyo nakakatulog pa nga ako noon sa kinauupuan ko sa paghihintay. Pero may ilang minuto na akong naghihintay noon, wala pa rin lumalabas ng CR. So kinatok ko na yung CR kasi nga init na init na talaga ako noon. Pinihit ko yung doorknob. Bumukas yung pinto. Pagbukas ko ng pinto, walang tao at madilim yung loob ng CR. Ang nakapagtataka pa, nakapatay yung gripo. Tuyong-tuyo yung timba. Natulala ako nun sa nadatnan ko sa CR. Pero hinayaan ko na lang din. Pumasok na ako at nagbuhos na lang. Pagkatapos kong magbuhos, paglabas ko ng CR, nadatnan kong gising na si Sheena at namumutla. Tinanong ko siya kung anong nangyari sa kanya. Pero hindi siya makasagot. Halos mangiyak-ngiyak pa siya noon. Inabihan ko siya para i-comfort. At nung kumalma na siya, doon na siya nakapagkwento. Nagising daw siya kasi may kumakalabit sa kanya. Naiinis pa nga daw siya kasi ang diin daw at ang lakas nung kalabit sa paa niya. Nung bumangon daw siya, nakita niya akong nakaupo sa may paanan niya pero nakatalikod daw ako. Umiiyak. Tinawag niya ako pero hindi daw ako nalingon. Tapos bigla raw akong tumayo at naglakad palabas ng kwarto. Naaninag niya pa raw yung mukha ko na malawak ang ngiti. Tumitig pa raw ako sa kanya habang naglalakad palabas ng kwarto. Natakot daw siya sa akin noon. Pero mas lalo daw siyang natakot nung narinig niyang may nagbubuhos sa banyo. At syempre, ako yun. Doon na siya natuluyang maiyak nun nung makita niya raw na lumabas ako ng banyo. Tinabihan ko na lang siya nun pero hindi ko na lang ikinuwento sa kanya yung naranasan ko. Hindi na rin namin yun ikinuwento pa kay Janelle. Ayoko namang mas matakot pa sila. Ilan lang yan sa mga naranasan ko at ng mga kasama ko sa facility na yon. Wala na sana kaming balak pang ikwento sa iba yung mga naranasan namin para na rin sa ikatatahimik ng serbisyo namin. Pero nung araw ng biyahe namin pa uwi, tila ba hindi natiis ni Alexis na ikwento yung karanasan niya doon sa stockroom. At nagulat kami kasi hindi lang pala kaming tatlo ang nagkaroon ng mga kakaiba at nakakatakot na karanasan sa pasilidad na pinuntahan namin. Kundi lahat kami ay may kanya-kanyang karanasan. At doon na nga ay inilahad namin lahat ng bawat na nakakatakot na karanasan namin doon sa mental health facility na yon. Sa ngayon ay ito na lang muna ang maibabahagi ko. At sa susunod na kwento ko, ay ibabahagi ko naman yung karanasan ng iba ko pang mga kasama doon sa pasilidad na yon. Pasintabi lang po, kung kayo po ay maselan sa mga storya tungkol sa barang, ay maaari na po kayong mag-skip sa kwento na ito dahil naglalaman po ito ng masiselang senaryo na hindi naaangkop sa ilang mga tagapakinig. Nung college ako, naranasan ko ang hindi malilimutang sakit sa katawan na noon ko lang naramdaman sa buong buhay ko. Nang dahil lang sa isang halaman na hindi ko sinasadyang masira. Itago nyo na lang po ang aking pagkakakilanlan para na rin sa aking siguridad. Dahil sa pagkakaalam ko, ay nakatutok din sa iba't ibang mga platforms ng horror podcast ang mga kamag-anak ng mga tauhan sa kwentong ito. Bakasyon noon, katatapos ko lang ng third year college. Umuwi ako sa Leyte para doon magbakasyon at samahan ng lola ko dahil miss na miss ko na siya. Banding na namin ni lola kada umaga ang magwalis sa malawak niyang bakuran, harapan at likod ng kanyang bahay. Pagkatapos ay magsusunog ng mga tuyong dahon para pausukan yung mga puno niya ng mangga. Gawain namin ang mga ganito hanggang bago sumapit ang tanghalian, bago mamalengke o manguha ng aming uulamin. May isang araw na inabot ako ng impunto alas 12 dahil nagdamas ako ng mga damo sa likod ng bakuran ni Lola. Lola. Nakailang tawag na sa akin si Lola noon para kumain na ng tanghalian. Pero hindi ako magpaawat dahil tuwang-tuwa ako sa ginagawa ko. Dahil hindi ko naman nagagawa ang mga ganito sa Manila. Kaso napasobra lang ako. Sinapian kasi ako ng hindi karapat dapat nakasipagan. At naidamay ko yung harap na bakuran ng katabing bahay namin ni Lola na sinasabing matagal nang walang nakikitang tao na lumalabas o pumapasok doon. Halata din naman dahil grabe na yung nakapalibot na makakapal na damo at halaman sa bakod nito. Pati na rin sa paligid mismo ng bahay at puro lumot na rin. Nagsimula akong maggamas. Habang paatras ako ng paatras sa paggagamas, may natapakan akong bagay na malambot pero malutong yung tunog sa paa ko. Napaiktad ako sa gulat nun. Napatingin ako kung saan o sa kung ano yung natapakan ko nakita ko ang isang halaman na may naghahalong kulay pula at lila. Nakalagay ito sa isang pasong maliit. Nadurog ko din yun. Nakaiba yung hugis ng mga dahon nito. Para bang hugis paid sa baraha. At nasa dulo lang yung mga dahon ito. Ang sanga naman nito ay kulay mamula-mulang berde na mabalahibo. Tinitigan ko ito dahil sa pagkamangha ko. Pinindot-pindot ko pa at napakalambot nito. Napansin ko rin na sa diin ng pagkakatapa ko rito ay kumatas pa ito sa lupa at ang katas nito ay eh, sobrang bango. Parang pinaghalong amoy ng ilang-ilang, dama de noche at manzanilla. Napansin ko rin na may lumabas doon na kulay asul na langgam. Hindi normal yung laki nila. Para silang mga hantik. Lumabas sila malapit sa ugat ng halamang iyon, nagtungo sa iba't ibang direksyon. Sa sobrang pagkaaliw ko doon, hindi ko namalayan na nilabas na pala ako ni Lola. Tinatawag niya ako mula sa likuran ko, pero hindi ko siya masyadong pinapansin. Hanggang sa nakaramdam ako ng isang malakas at malutong na sapok. Galit na galit si Lola noon. Bakit ko raw pinapakailaman yung bakura ng kapitbahay niya? Nangatwiran ako. Nakesyo grabe ka ako ang dugyot. Pero nakatanggap patuloy ako ng isang malakas na pektos mula sa lola ko. Kahit para walang tao doon at madumi, hindi ko daw dapat pinapakialaman ang bakuran ng ibang bahay. Lalo't kung wala namang pahintulot. Dahil baka daw kung ano pa ang madali ko na maaari daw magresulta ng hindi magandang pangyayari sa akin. Ipinagkibit-balikat ko lang yung sinabi sa akin ni Lola. Sabay pumasok na lang ako sa loob ng bahay kasama niya. Yung bahay po ng kapitbahay ni Lola, eh malaking bahay po yun. Bahay Kastila kung ilalarawan. Luma na yung mga pinturang ginagapangan na ng mga lumot. Meron pang ang mga baging. Nabubulok na rin yung mga parlina na nasa labas ng dingding. May mga parte din ng dingding na tila kapag sinuntok mo, eh tatagos talaga yung kamao mo dahil sa sobrang karupukan na nito. Pero gayon pa man, ay maganda pa rin tignan yung bahay. Kahit pa sobrang nanlilimahid na ito sa mga baging at lumot, inakalawang na rin pati yung mga gate at grills ng bintana. Hapunan ng araw na yon. Hindi nakasabay sa akin si Lola kasi pumunta siya noon sa kaibigan niya sa may bandang sentro ng barangay. Nanghingi siya doon ng atis at bayabas. Kaya naman naiwan akong mag-isa sa bahay. Abang nakaupo ako sa habang, eh nakatitig lang ako doon sa bahay mula sa bintana. Kahit madilim na noon, eh kita ko pa rin siya dahil sa sinag ng buwan. Hindi naman ako umaasa na may makikita ako doon bukod sa pader at mga halaman doon. Pero tanaw ko mula sa kinauupuan ko na may isang matandang lalaki na nakatayo doon sa balkonahin ng bahay na yon. Nakaharap ito sa direksyon ko at ramdam ko na nakatingin ito sa akin kahit hindi ko tanaw masyado yung mukha niya. Tinitigan ko din yon at ilang sandali lang ay unti-unti itong nawala. Hindi ako natakot nun. Salip ay nagtaka ko kasi sabi ng lola ko eh wala daw tao doon dahil wala naman daw pumapasok o lumalabas doon sa bahay na yon. So binaliwala ko lang yon. Pumasok na ako sa kwarto ko para matulog na sana dahil hindi ko na mahintay si lola ko. Inaantok na rin ako noon. Madaling araw na yata yon nang magising ako. Naramdaman ko kasi na may kumagat sa hita ko. Binuksan ko yung lamparang nasa tabi ng higaan ko. Tinignan ko kung ano yung kumagat sa akin. Bakit ako sobrang sakit nun? Ramdam ko kasi na tumagos talaga sa laman ko yung kagat. Nung makita ko, may nakadikit na patay na langgam sa hita ko. Yung langgam na katulad na katulad nung mga langgam na nakita kong naglabasan sa natapakan kong halaman. Nung hilahin ko yung langgam, nakakagat pa rin yun sa hita ko. Nakabaon talaga yung pangil niya, kaya sobrang sakit. Tapos napansin ko sa paligid ng higaan ko na may iilan pang mga langgam na palakad-lakad at tila ba naghahanap ng pagkain. Natakot ako nun pero tinitigan ko yung mga langgam. Parang padami kasi sila ng padami. Doon na ako nagsisigaw. Pumasok na rin si Lola sa kwarto ko at nag-aalalang nagtanong kung napapano ako. Kasi nga nagsisisigaw na ako noon nakita niya yung mga langgam. Nagulat din siya sa laki ng mga yun. Binugaw niya at sinabi sa akin na wag daw papatayin. Baka daw kasi kung ano ang mga yun. Kinabukasan, tanghali na akong nagising. Napakakate ng katawan ko nun. Sobrang nakakairita. Yung kate na parang mainit at mahapdi. Ganun siya. Natakot ako kasi Napakaraming pantal at butlig ng buo kong katawan. Mamula-mula ang mga ito. At yung iba, eh parang namamaga at nagnanana pa. Para bang tigyawat? Tinawag ko si Lola. Ipinakita ko sa kanya yung mga pantal ko. At ang sabi niya, eh baka daw dahil yun sa mga langgam. Baka raw habang natutulog ako, eh pinagkakagat pa ako ng mga yun. Naglinis kami ng buong kwarto maghapon sa pag-aakala na baka maraming kalat sa ilalim ng kobre kama ko o sa ilalim mismo ng higaan na siyang dahilan kung bakit napakaraming langgam na naaakit sa higaan ko. Pero kahit naglinis na kami ni Lola, eh para bang lalo pang dumadami yung pantal ko at tila ba hindi natutuyo ang mga ito. Para pang ang mas lalong nagsusugat at mas lalo pang humahapdi ang mga yon pagsapit ng gabi. Isang linggong mahigit ko nang tinitiis yung mga pantal ko. Pero sa palala ng palala ang sakit nun na kahit kami ni Lola, hindi mawari kung ano o kung bakit. At oo, mas dumami pa nga yung mga langgam na asul na yon sa loob ng kwarto ko. At habang mas lalong dumadami sila, e eh parang mas lalong lumalala ang mga sugat ko na nagnanaknak na nga sa nana. Sobrang baho na rin ang katawan ko noon dahil sa mga sugat ko na tila ba nabubulok na at ang mga laman kong nauuka na sa lala. Kahit si lola ko, eh halos hindi na rin makapasok sa loob ng kwarto ko. Kaya naman inaabutan niya na lang ako ng pagkain at inumin sa bintana ko para lang makakain ako. Kapag naman lalabas ako sa bakuran, ay laging balot na balot ng damit ang buo kong katawan para lang hindi sumingaw yung masangsang kong amoy. Umiiyak na ako noon at nagmamakaawa sa Panginoon na tulungan niya ako sa kalagayan kong iyon. Hindi naman po sa pagbubuhat ko ng bangko, pero masasabi kong may kagandahan din po kong taglay. Maputi ang balat ko at makinis. Medyo balbunin din ako, kaya halatang halata ito. May katangusan din po ang ilong ko at mapungay din ang mga mata ko. Kaya po itong nangyari sa akin ay isa talagang malaking bangungot. Sa nakikita ni Lolang kaawa-awa kong kalagayan, ay nagpa siya na siyang dalhin ako sa isang espesyalista. Pero kahit ang mga profesional na doktor ay walang makitang dahilan kung ano ang sakit ko, kung ano ang meron at kung ano ang dahilan nito. At dahil po dito ay mas lalo pang lumala ang kalagayan ko. May mga lumalabas na ring maliliit na uod at langgam sa mga sugat ko na mas lalong nagbigay sa akin ng pandidiri sa sarili. Nalaman ng mga malalapit na kaibigan ni Lola ang nangyayari sa akin. Sabi ni Lola, inirerekomenda nila na ilapit daw ako sa isang albularyo. Bagay naman na walang kabilib-bilib ang lola ko at walang paniniwala sa mga ganito. Dahil po sa kanilang relihiyon at sa personal niyang paniniwala. Pero dahil desperado na ang kalagayan namin noon at desperado nang gumaling ako, ay lumapit na si Lola sa albularyo. Tumawag siya at pinapuntahan kami sa bahay. Matapos ang tanghalian ay dumating ang albularyo na nagpakilalang si Tatay Bernie. Tinawas niya ako gamit ang isang papel na bahagyang binasa ng langis na kanyang gamit-gamit. Idinikit niya ito sa noo ko at saka siya nag-usal ng dasal na hindi ko marinig. Matapos iyon ay tinanggal niya na yung papel sa noo ko at kitang kita na may figura ng isang matandang lalaki doon na nakatayo sa isang balkonahe ng isang matanda at malumot na bahay. Doon pa lang ay may ideya na ako kung sino o ano ang dahilan ng nangyari sa akin at kinumpirma nga ito ng albularyo. Sabi ni Mang Bernie ay hindi daw ito madadala sa isang araw na gamutan dahil malakas na uri daw ng barang ang pinakapit sa akin ng matandang iyon. Sabi pa nga nung albularyo, kaya raw ganun na lamang ang gigil nito sa akin ay dahil mahalaga daw sa matandang yon ang halaman na nasira ko. At mga alaga raw nito yung mga langgam na asul na yon. Siyempre nabigla ako dahil wala naman akong ikinukwento dun sa albularyo o sa kahit na sino patungkol sa kakaibang halaman na nasira ko. Kaya naman nung mabanggit yun ni Mang Bernie, eh ganun na lang ang galit ni Lola sa akin. At katakot-takot na sermon pa ang inabot ko nun. Ang kwento ng albularyo, pamilyar sa kanya yung lalaking nasa balkonahin ng bahay na yon. Hindi raw talaga lumalabas ng bahay yon lalo na kapag may tao. Dahil nga noong araw daw, isa daw itong bantog na mambabarang. Pero simula raw nang magkaroon ng mga bagong henerasyon at nalimutan na yung mga naging pangyayari sa nakaraan, ay pinili na lamang nitong mamuhay ng normal. Ngunit pinili din niya na hindi na muli pang magpakita sa mga tao kailanman. Ang mga halaman na makikita sa bahay nito ay talagang hindi raw pangkaraniwan. Hindi lamang daw halata dahil sa mga kulay nito. At sadya raw na hindi nito ginagamas yung mga halaman at damo sa paligid ng bahay niya dahil posible daw na itong mga halaman na ito ang ginagamit niya noon para manggamot o mambarang o di kaya naman ay para mabuhay. Hindi daw alam ni Mang Bernie kung sa papaanong paraan ito ginagamit ng matanda pero alam niya na sa oras na may makasira ng pananim ng matanda ay talagang malupit na kaparusahan ang matatanggap ng kung sino mang makakasira. Inabot ng kulang dalawang linggo ang gamutan na ginawa ng albularyo sa akin. Kung ano-anong ipinahid at ipinakain sa akin at may mga ipinainom din siya sa akin noon. Hanggang sa unti-unti nga ay maghilom na ang mga sugat kong nagnanaknak. Paunti-unti rin ay nawawala na yung mga langgam na umaaligid sa kwarto ko. At medyo umaliwalas na rin dito. Nang matapos ang unang linggo ng gamutan, ay lumabas ako ng bahay. Mga bandang 8 ng gabi yon. Inungo ko yung katabing bahay. Nakatayo ako sa harapan ng gate nitong puno ng kalawang at mga baging. Tinatanaw ko ang balkonahe kung saan ko nakita yung matanda sa unang pagkakataon. At habang nakatitig ako doon, natanaw kong lumabas doon yung matandang lalaki na nakasuot naman ng kulay puting kamesa de chino at maliit na salakot. Alam kong nakatanaw din ito sa akin kahit hindi ko makita yung mga mata niya. Bumulong ako sa hangin at sinabi kong paumanhin sa nasira kong mga alaga niyang halaman at mga langgam. Tapos, ganoon na lang din ang kilabot at pagkamangha ko nang biglang nagbago yung itsura niya. Bahagya siyang tumangkad at pumayat. Naging mapusyaw yung balat niya. Hindi na lang ako nagsalita noon. Bumalik na lang ako sa bahay ni Lola. Daladala yung takot at pagkamangha. Nang tuluyan akong gumaling, unti-unti kong napagtanto na hindi normal na tao yung matanda. Dahil una, walang normal na tao ang kayang magtanim o mag-alaga ng mga kakaibang halaman at asul na langgam sa kanyang bakuran. Pangalawa, ni hindi man lang sumagi sa isip ng albularyo na nanggamot sa akin, nakalabanin yung matandang lalaki na yon. Na tila ba ilag rin siya dito. Bagaman kilala itong malakas na manggagamot. Pangatlo, e ito ngang pagbabagong anyo niya sa harapan ko pa mismo. Hindi ako interesado na paniwalaan ang mga mitikal na nilalang sa paligid. Ngunit dahil sa nangyaring ito sa akin, masasabi kong totoo nga talaga sila. At kasama natin silang namumuhay sa mundong ito. Nakikihalubilo sila sa atin kahit saan at kahit kailanman. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay.